ніби й не існуючу, але яка могла зараз пригасити оцей його порив, скувати тіло, охолодити серце. Всі? запитав ще не вірячи. Радість билася в кожній жилиці, в кожній клітині тіла. Всі, видихнув Варсаладзе. Це було неймовірно. Це було схоже на чудо. Хоч кажуть, що на війні чудес не буває. Та чудо, як вони зрозуміли, потім не сталося. Хтось із них на перших кроках, стріляючи майже на осліп, поклав кулеметну обслугу. І поки її замінили, вони перебігли греблю. Млин вони захопили легко. Рота перейшла греблю майже без втрат. Той бій злютував їх шістьох у кревне братство. Хоч ніхто з них не сказав жодного слова, проте кожен віддав би життя за іншого без вагань. Їх усіх врятувала віра, і не його вина, що він так мало втішався тією суворою дружбою, що вже увечері за тим же селом яке тепер вони обороняли від німців, котрі хотіли його повернути назад. На нього просто в окоп упав велетенський дзвін. Він тільки й пам'ятав той дзвін. Повільний і моторошний, з якого викотилося величезне червоне колесо і перетнуло для нього світ навпіл чи залишився ще хто з тих хлопців. Вони сиділи в одному довгому на два коліна окопі, він не знав, але пам'ятав їх усе життя. І це було щось більше, ніж просто пам'ять про людей. Мабуть, через те він ніколи і нікому, навіть Ірині, не розповідав про них. Йому здавалося, що тоді зітреться щось з його спомину як буває, стирається від частих доторків позолота на святинях. Після того бою він став комуністом. Проте цього разу він таки хотів розповісти про цей бій Ірині. Та в останню мить передумав. І Ірина помітила, що він хотів їй щось розповісти але не допитувалася, що саме. У Тищенка ще залишалося п'ять днів відпустки, і провели вони їх удвох на Луковому озері, яке розкинулося за п'ять кілометрів від Куренівки, і справді вигнулося, як величезний кілометрів на півтора лук неподалік від Дніпра. Так захотів він. З одного боку над озером росли дуби й верби і високі рівні Олешини, а з другого берег був низький. У деяких місцях переходив у болото. Там ріс очерет, татарський шабельник, і кучерявилися невисокі з м'яким, немов би вкритим білим пилком листям лози. Вони вибрали собі затишний куточок, щоправда, озеро і так безлюдне. Туди не добутися машиною. На сухому березі, де росли верболози, а також невисокий, але густолистий дубок. І спорядили під дубком з гілляччя, бур'яну і торішнього сіна, яке Василь Васильович знайшов на старому стожарищі, курінь. Місце було дуже гарне берег у верболозах, навпроти дубка, підхід до води, а там чисте глибоке плесо, оточене з обох боків лататтям. Поміж латаття цвіли великі білі і маленькі жовті лілії. З очерету під протилежним берегом на плесо часто випливала дика качка з качатами. Вона тільки першого дня боялася їх, а далі озвичаїлась.